Evelin eh, Managieta, zuzira enekoren eh, ama, beraz, eh, jadanik mintzatu gira Euskal Iratietan elgarrekin. Eneko autista da, hori da? Bai, hori da. Duela la urte uh, diagnostikatua izan dena, meg, bon, iru urte txigoitzi oartu ginen, bazela, bedezitasun bat. Bera, tipi denetik, borroka bat eramaiten duzue, inklusiorako. Gauzak, kakutzen artean batzi, jep klase batean da oai, zoin izan dira etapak. Ebe, etapak izan dira, bon, be, lehenik CHK eh, konbentzitzia ebe, galdera egitea, zenta IEP eh, idekitzeko uh, du galdera egin behar, guk buraso gisa ez dugu itenal, eta gero zen frogatzia beharak orzirela, zenta beti hori entzuten genuen. zelako olako dispositibo baten plantan ezartzeko, eta, ala, eta azkenian, bon, be, gu beti... Haiginen erten, ebe gure inguruan eta bazirela hau hainitz uh, eh, olako beaja batekin, eta azkenean, ebe frogatia izan da, zenta astapenean ziren idekia delaik, uh, eta hor ondoko sartzean amabi izanen dira. Hmm. Eta ondoan eh, kolegio publiko batean ere, uh, dispositibo hori plantan eta gela betia da ere. Eta zorain zeadindu, enekok? Ama, ama irurte. Eta nola, nola bizitzen du, e, beraz klase berri hori eta? Be hor da, e, inklusio e, dispozitibo hortan zinez be, segitu du handitzen. Hala, bere be, gela ajunta batzian da eta enekoren beha ja hortan zen, mundu ajunta, eskola ajunta batzian zian segitzia. Ebe hor azkenian, bon, eskolako ikasketak segitzen ditu, emeki emeki, me guai eh, elburu gehiena da eh, bestekin eh, ahemanak sortzia, eta hor zinez mek kolegioan be, talde hortan da, inklusioan, eta hor hor zengira zinez eneko be, ideki dela, bester, eta ahemanak sortzen dituela, eta be, loriatzen da kolegiora joitzia profesional eh, batzu heldu zizkio edo beti eh, zuer da joitia uh, eh, eskolatik ateratzea joiteko horien uh, ikustera? Uh, ergoterapet uh, diten da kolegiorat, zenta hola be, beste uh, arro batzu ikusten ditu ere. Uh, beste psikomot, uh, ortofonia eta CMP hor kolegioko kanpo da, bon, batzutan taksiarekin joiten da eta beste batzuetan gurekin. Da profesionalaren uh, arabera kolegioan da. E, geruari buruz, hor e, gogoetak e, eramaiten dituzue, seuro, familian, liseoan izanen denean, ze, ikusten da, urre ikusten da. Liseorat ez gure iduriko ez da, ez da liseora joanen. Hor jari gira, zenta, iep egitura ikin ere lantzen dugu hori orientazioa. Hor hasi gira lantzen kolegioa ikin ere, pixka bat ebe ikastaro batzu antolatzia, Euh, voilà, eneko igortzia uh, enpresa edo elkarte uh, batzuetat, gauzen ikasteko, pixka bat profesional euh, mundu ba, batetarat uh, Edo, voilà, kontseilatu dau ere uh, um, galdegitia zentro berezi baten uh, baimena gero antsegitzeko da IEM, IEM Pro edo olako zait. Me hor, momentokotz, uh, ez dugu galderaik egin zenta voilà hor kolegio apresda ono uh, eh, ilugarrena hartio eh, be dispositibo hortan uh, eh, atxikitzeko eta hor uh, ebe aintzinatzen deno ebe sistema hortan atxikituko dugu Mire esker.